Dinimiz uygun değil. Caminin altında süreç sonunda yakındaki çok güzel bir olay ya. Alpersin. Verliest hij er zomaar 15.000 euro. Jeg kjøpte ikke. den Wein rausnehmen. Gracias.